It Hanada, it was just a window around where it doesn't know it, it's a photo that this is, this is the door of the sun. Can you see a story? Cara, essa sua, essa sua faculta. But the children of their love will smile. Suzy, I A you Yes.

satisfying. Ah, this ah, is sweet. Ah, satisfying it uh, all. ಅಷ್ಟು eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?

صعيدا نرى الهدى الهدى السيد حسين أنا حددت هذا المرة هذا هذا المرة هذا هذا هذا هذا هذا هذا هذا Lance a vence, pensate à frente, toda essa gente. Tivesse a nossa, a tocar no chão, a tentar não Ah, é Aleluia. later. Boom! That's a year, la la. Boom! That's my love. We're going on at the Hanita. I can see the hot, hot. I don't don't I 하늘이 쳤다 하늘이 내리네 하시리가 전노 뚱뚱뚱뚱뚱 어떻게 하다 요소를 위해 너를 살살 돈이나 쓰든지 흔들어서 하나 하다 우리 흔들까 하여간 설명했을 때 Andando levar essa mudar. A transição. A transição. Transição. Pena de dama. I said it on, done it that's not what it is. That's not what it is. I got what's Dun dun dun dun I always have a vision. Combination! You know that I need to be. Do you see that in the car? I know. Is that is the spirituality? Can you imagine that shoe? Is that not what I was just.

Aquela chuva, algo é que destino te deu. Tenere shendachi! Tenere shendachi! Ashikatoni karishi! Obrigado, Sansão. Anastasia da Nishi. Anastasia! Kennedy da Nishi! سلام من لازم چطين همه كد دي سننده وريداش بس ويس از فور دووس تو سس دووس چا چا چا 안녕하세요, 사샤. 안녕하세요, 사샤. 당신의 사샤. 바닥에 숨어, 떠는 스키. I think I'm gonna song. Come on! Canadá é central. Tünelin sandaslı. Tünelin şansı. Hadi de desperdicidos. toate. Așa de să toate să vă vedeți. Așa de la oile tuturor să n-am redevăna s așa să să. Așa de la nu se toate.

그 믿은 사람에서 쫓아내온 여자친구는 그 싸움을 어떻게 누르느라 살았어 말죠 awesome. Peace. Peace. Essa starting energy. Essa sparking, essa oh, sparking. Machina, essa sparking, party, please. Israelers do to me. Then you said to me this thing. Then you left to know the sun. Stop! Who is this? Sir? Ответ за fumaça, redança, redança, fumaça, redança. Sabe, redança. Shit. Aqui cheio de sonhos assim. さあ死にしょう Desculpa. Se ninguém deixa eu esqueci, eu te dando chá. Adolescente, cano da China. of the Son to the Son of Magdala Church. Putting it aside

ರಾಮನ ಸ್ವಾಮಿ Tende a chutar cárcere. Agora chegando de calção, tendo a descansar nossa, retornando a sua. Ainda é um dançando da peste.

Ne Hızlı sesle. Ben de ne sen de gönlüne çarçın. Senin ne çarçın. Hani insan kaçtı. hadi sen öyle de hadi ne çarçın. Heaven the knows how to know Hallelujah, hallelujah, hallelujah, and then I say, the we Neden Nerede vesaire böyle böyle. Tanıyoruz hemen bir hastasla. Hadi bunlar için esasla. Bunlar için esasla. Hadi de söylesin. Hadi de çasla, hadi çasla, hadi çasla. الشيخ لا لا لا لا لا لا لا لا يعني سنة سنة العلاج شهر القصة هذا عارف حد يشهر القصة جلس نص استوى جلس جلس جلس بلعنا جلس جلس جلس حوت حوت جلس حطت أجت أجت

this nasa uh, this When I was dead, I'll tell you something, that's her vessel. கண்ணிலாவனை ஆசிசர் பக்கினாவை ஆசான மனம் Stop! Aliás, quando eu faço, faço. 打我别打！真的，我是真是穿这穿这多的，谁好像是是，我他妈是这这这这，嗯，还能还多少人还能？我现在是发对了，那还还能能的，还真能是还能拉手，能的还能的了，还能说这是啥子？啊，那还还能。 Adeus, hadi Deixa aqui! Cadê o seu taxa? Tia, vem Final, hadi final, hadi final, final, final, hadi arkadaşlar Not good match. What was this all about? If I just e let you see n it a n l I s e just want to say, hold on, hold on, hold on. s e s 船だ、船だ、どうすかね、写真 n それ、フリースタイム 하나샷 미사라는 후샷 하나샷은 이런 소리니까 근데 샷 후다 아샷 후다 사실 우리는 해봤던 나나 서차디나 사야천 사고 어사나 사노니가 아사하치마마 우리는 나나 뭐 하다라 sıcağını zamanı seçizin ve sana sahanını basır Hadi sen. Hiç tutma. Hadi ne ne var kalmıyor. Hana hana. Şimdi hasta hasta verdi. Yazmanın. نادوا لقحا همايو شنو هذا وسطان صحاب هجم من هننا بدا ستشتر زاد زيعة الناس اللي في الضد تلاقى صح نزل فينا ضوء من أهل من الضوء 수치 아프는 시주자야래 그래 살았으면 돌아왔었는 나를 펼쳐 발톱들은 나도 I just want to which is the one. 나는 돌아왔다

مرحبا سأشارك زيت وصلاة مشهد صهورك رأسها حتمنا مو مرحبا نتتك سأشارك زيت وصلاة أنا أشهد سنة وأربع سنة سأشارك أنا نضع 하늘도 하늘밭을 온다 그가 하늘아 하늘도 하늘아 하늘밭을 시간 사는 초반에 발걸음을 은혜를 흘려 나는 수축 흘 ne Nefret etmeyi varsa nefretim bana. Nerede beni sana yazıyor. Hüsnü sıhhından atının karşında. Hüsnü sıhhından atının karşında. Hadi yaşasın. Fala, jesteście w poza, pytasz mnie co? Macie na, na co masz? supporting uh, the remaining colleagues, and first of all the remaining patients, for the period of, the, of, the, of two weeks. And uh, we hope that this period we will then see the whole situation so that uh, we can get things back to normal în Danemarca, țară cu aproape 6 milioane de cetățeni, s-au înregistrat 1871 de cazuri noi de COVID în ultimele 24 de ore și 5 decese. 200 de persoane sunt internate, dintre care 23 la terapie intensivă, posibilitatea Ministerului Doamnei consemnează epidemii care au făcut ravagii de-a lungul timpului în țara românească, de la ciumă și coleră până la varicele, tifos sau gripă spaniolă. Documentele vremii ne ajută să înțelegem reacțiunea oamenilor acele vremuri și prin ce metode încercau să o facă. Documente legate de epidemia de ciumă, încă de la 1637, uh, primul document pe care l-am